Golli Simari sappo e tati Dental gongdinbi Antiok ndengal ina warno annabaabe e janginobe Barnabas Simeon biteedo baleji o Lucius mo siren Manayen nehedanode Herod horeji diwan o kanyumen e sol do be ndewata jomiraado o e do bi korato do ruuhu cenido o wi mbadane kam Barnabas e sol bangi ngam golle ɗe noddirmiɓe ɗe caggal nde ɓe koori ɓe tori ɓe pawi juuɗe maɓɓe e dow barnabas e sool ɓe goppi ɗumen njehi hono noon ruhu ceniiɗo o neli ɓe ɓe njortoyi selusi ɓe njoli ɗon e laana fayde sipar nden ɓe jettima salamin ɓe goni e habrude konngol allah e nder batirɗe yahuda en e ɓe gonduno e yohanna ina walla ɓe caggal nde ɓe tacci duuni nde fof haa pafus ɓe tawi toon ñengotooɗo gooto annabi yahuuda penoowo biiteeɗo bar yeesu o wondunoo ko e sagayus polus gorner peertuɗo o gorner o noddi barnabas e sol sabu omo yinno nanndi konngol allah ngol no feewi kono erimas ñengotooɗo o ko ɗum innde makko firti ko calinooɗo ɓe kadi yiilotonoo ko haɗde gorner o gonɗinde allah e nder ɗum sol biteedo kadi pol kebinaado ruuhu ceniido kuttine mo giti wi bibilisa an kewdo kala bante yagale funti gaño kala ko feewi o mata ceerata e etade on je laabi joomiraado purtiɗi ɗi joni noon heɗo ma kugal joomiraaɗo o yanema ka gumowo tewa wonta yi hakke dumuna ɗo ne ɗon gite makko mbaɗi cuddi o woni e jemma o woni e wombulaade omo do wowo nden gurnere o yi'i ko kewi ko gongdini tawi laawol joomiraaɗo ngol naati ɗum no feewi pol e yahdiɓe mum joli pafos e lana pay payperge diwan pamfili ko don yohanna serti e Ruti rutti yerusalem be gummi perka ɓe dewi antiok diwan pisidi nyande nyalama foftere ɓe naati e der batirde he ɓe jodi caggal jangde sari o e jangde deftere annabaɓe nde ardiɓe batirde ɓe neli yo ɓe mbiye bandiraɓe so tawi oɗon jogani jonde nde waaju kaale pool ummi ummini jongo mum wii israila en e onon hulɓe allah keɗoɗe kam allah ngol leñol allah israila suɓima taniraɓe men o mawnini ngol leñol nde ngol yilloyi leydi misira kadi o yaltinirigol toon bawɗe makko o muñaniɓe hedde duuɓi capanɗe nayyi e nder jeere nde caggal nde o boomi leƴƴi jeeɗiɗi e nder leydi kanana o rokkiɓe leydi mumen yoɓe don ɗum woori noon ha woni hedde duuɓi temede nayyi e capanɗe joyyi caggal ɗum o rokkiɓe ñawoɓe ha jamanu annabi samuel nde ɗum ɓenni ɓe ñaagui lamɗo allah rokkiɓe sawul ɓi kiise giwɗo e suudu benyamin on laamiɓe duuɓi capanɗe nayyi nden allah itti sawul waɗi dawuda laamɗo settani ɗum ɗum ɗo mi yiiti dawuda ɓi yese ko gorko kawranɗo ɓernde am ma o timminoye sagam foof koye iwdi on gorko allah itti yeeso waɗi ɗum dandowo israila hono no fodirno ɗum ni hade garal makko kanko yeesu yaya yeynino leñol israila fof baptisgol waccare kadi nde yaya jofnata dogdu mum nde wiino min mi wona ko cikkoton ko kono momi handani hay haɓɓidde pille paɗe mum nana ara caggalam bandiraɓe onon ɓesgu ibrahima e onon hulɓe allah ko enen nelda o kabaru dandore ngati yerusalem naɓe e ardiɓe mumen e dow ko keptinanimo te paamani konnguli annabaɓe jangtiteɗi kala ñalawma foftere ɗi ko timmini ɗin konnguli nde pawimo kuugal nde kadi hay sinno ɓe dañano dalilu omo foti warede ɓe ñaaguima pilate yo wat feere o ware nden ɓe mbaɗi ko bindi ɗi mbino faade makko ko fof ɓe tellinimo e leggal ɗo feŋano ɗo ɓe mbaɗimo e yanande kono allah wurtinimo e hakkunde maayɓe e nder balɗe kewɗe o feeñani wondunoɓe e makko gila galiléya ha yérusalem se tantoɓe joni israila en ko faati e makko ɓe minenne min gaddani on o kabaru moƴƴo ko allah fotanno taaniraɓe men ko o timminani en ɗum enen iwdi maɓɓe nde o wurtini yeesu nde hono ni no windira kadi e jimel jaɓura ɗimmol he kaaɓiyam mi dañima hande kadi ko wurtinemo yakune maybe tawi wurtata ko e ñolndam ko ko ni o wino mami rokku on gede cenniide gongi yanteje de potannomi dawuda de ko ɗum waɗi o wiye nokku goɗɗo a accata cenniɗo ma yi ñolndam dawuda noon caggal nde waɗi sago allah e yonta mum maayi ubbida e taniraɓe mum ñoli kono mo allah wurtini o yiyani ñoldam ko ɗum waɗi bandiraɓe gande ko kanko min kabrirta yaafuya bakkatuji moon ko kanko gonɗinɗo fo nangguirte pewɗo e kala ko sari e moussa wawno nangguirde ɗum pewɗo ɗum noon ndeno ɗe haɗa ko wiya e nder defte annabaɓe ko heptade on onon hewɓe kuteɓe ƴeeɓe naje kalkoɗe gati mboɗono timmina e saaha mon golle ɗe on jaɓatano muk so goɗɗo haalani noon nden pol e barnabas jalti batirde nde ɓe ñaaga yoɓe gartu e ñalama foftere garowo bel eɓe jokko kadi e toɓɓere nde ɓe jewtatnode caggal batugu yahuda en heewɓe kañumen e tuuɓɓe e diine yahuda en noon ɗuɗi ɓe ndewi e pol e barnabas ɓenne goni e yewtidde e maɓɓe ina mbaajoɓe yuɓe kedde e moƴƴere allah he ñalawma foftere dewɗo hen o ina wayno yimɓe saare ɓe foof ndendi gam heɗade konngol jomiraɗo ngol kono nden yahuda en ɓe jii ngaal diɗɗal ɓe keewi kiram ɓe goni e yeddude ko pol haalno ko eɓe jenna ɗum nden pol e barnabas mbiɓe ha laabti ko onon poti adade habrede konngol allah ngol kono tawde on nduñingol kadi on kandinani koye mon e gurdam ha dam ɗum noon hankadi min jahata koto ɓe gona yahude en ɓe gati ko jomiraɗo o yamiri en ko nani joƴƴidirmami e hakkude leyƴi ɗi ko beele ya wonanɗi foyre kadi nawa dandore ha to leydi haaɗi nden ɓe gona yahude en ɓe nani ɗin konnguli ɓe belti hen ɓe goni e mawninde konngol jomiraɗo ngol ɓe allah fodani gurdam ha abada ɓe fof gonɗini kongol jomiraɗo ngol woni e sarade e on diwan fof kono yahuda en ɓe dillini rewɓe rimɓe tuɓɓe e dina yahuda en ɓe kañumen e mawɓe saare ɓe ɓe gummini lebti fayde e pol e barnabas kadi ɓe diddiɓe e diwan maɓɓe ɓenni piɗɗi e maɓɓe pundi koyɗe mumen payi iconium e almuɓeɓe noon kañumen beltino feewi kebbinaaruhu ceniiɗo o